Maiatzak amalau ditu, gaur aste azkena da, aste artea da barkatu eta hau berrion albistegia duzu, berrio zarirretiaren albiste emankizuna eta azken eh, orduetako berri batekin eh, hasiko gara. Ernesto Prat Berriozartarra zolbitu egin du Espainiako Audientzia Nazionalak. Berriozarren jaio eta baztanen biziden Ernesto Prat absolbitzea erabaki zuen atzo Espainiako Auzitegiak ekin erakundean militatzeagatik eta kokide izatea leporatzen zioten, baina epaileek ez dute horren froga sendorik topatu. Fiskaltzak 8 urteko kartzela zigorra eskatzen ez zuen Pratentzat epaian azaltzen denez, Auzitegi Gorenaren irizpidei jarraiki integrazio delitu bategatik kondena ezartzeko ez da nahikoa ekin bezalako erakunde batean parte hartze soila, baizik eta ezinbestekoa da epaileen esanetan talde armatuko kide aktiboa izatea. Ernesto Prat 2012ko urtarrilean atxilo hartu zuten eh, urruñan zenbait Davide espainolek terrorista bilatuenetako bat zela adirazi zuten orduan. Atxilotua izan eta hilabetera estatu espainolera estraditatua izan zen eta bertan kartzelan sartu zuten urte horretako apirilean atera zen bermepean epaiketaren zain eta epaiketa hori duela hilabete bat hasi zen eta esan dugun bezala, orain absolbitu egin dute Ernesto Prat. Gaur ratzaren eguna ospatuko da, Atxaren eguna laugarrienez eginen dute berriozaren eh, poesia emanaldian, gaur eh, hilaren amalau, arratsaleko zazpiter dietan eginen dute liburutegi publikoan. Urtero bezala, atxakide guziei irekia da, baina errezitaldean parte hartu nahien duen eh, ere zabalik egonen da, hori bai, amar minutu lehenago agertzea eskatu die antolakuntzak. Herriak antolaturiko elkartasun egunean parte hartzeko deia egin dute. Herrira mugimenduak maiatzaren 18an eh, Berrio antolatu duen elkartasun egunean parte hartzeko deia egin du. Goizeko 10etan hasi eta arratsaldeko 6ak arte bigarren eskuko produktuen azoka izanen da. Artelanen enkantea ere antolatu dute eta eguerdiko 12etan herri kirolaz gozatzeko aukera izanen dugu. Ordu bat eh, beranduago preso politikoen aldeko kontzentrazioa antolatu dute eta horren ostean fanfarriak Eh, joko du, ordubi terdietan bazkaltzeko ba, paella da bat eginen dute, eta arriatxaldeko sei terdietan azkenik akari musika taldearekin dantzaldia izanen da. Ekitaldi guztiak Euskal Herria plazan eginen dira. Igandean Lantzeluze Crossaren hogeita zortzigarren edizioa eginen da. Berriozarko Lantzeluze Crossaren hogeita zortzigarren edizioa, elduden igandean eginen da, maiatzak emeretzi, lasterketa goizeko amarterdietan hasiko da, eta zazpi kalkotx sortziun da hogeita mabost kilometroko ibilbidea egin beharko dute lasterkariek. hasiera eta bukaera eguzki plazan izanen dira, dutxa eta ambulantzia zerbitzuak presti izanen dira, behar dituztenen eskura, eta bestalde denboraren kontrola antolakuntzako kidek eginen dute. Janaria banatzeko bi puntu ezagriko dira bata lasterketaren erdian, auzo zaharrean eta bestea helmugan. Kategoria ezberdinetan banatuko da norgeiagoka. Parte hartzaileen adinaren arabera beti ere prebenjaminak pre sei zazpi urteko neska mutilentzat, benjaminak zortzi behatzi urteko entzat, kimuak amar amaika urteko entzat, aurrak amabi amairu, kadeteak amalau amabost, gizonezko seniorrak amazazpi urtetik hogeita emeretzira, emakumezko seniorrak e, eta emakume zein gizonezko veteranoak berrogei urtetik gorako entzat. Aldez aurretik izan emateak, zazpi euroko prezioa dauka eta lasterketaren egunean bertan amar eurokoa. Neska mutiko entzat berriz, salneurrea iru eurokoa izanen da.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 gazteago jarriz eta eskolako ikasleak doan apuntatuz lehen aipatutako lehiaketetan. Orain, uda ateioka dugula, publizitate handiagoa eman nahi diote eskalada eskolari, aurzein heldu gehiago izena eman dezaten. Hori dela eta, elastiko edo kamiseta sorta salgai jarri dute zortzi euroko prezioan eskolak eragiten dituen gastuak ordaindua alizateko. Bi koloretan eros ditzakezue kamisetak berdean, zein urdinean eta neurriari dagokionez, varietate handia du duzue bost ba edo sei urteko aurrien tamainaren eta helduen XL neurriaren arteko guztiak eskuragai dituzue. Kamiseta erosi nahi duzuenok, beraz, ondoko telefono zenbakira hotxegin behar duzue. Sei, irulau, lau,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 Eta eguraldia izanen dugu izpide orain, Xabi? Bai, eguraldiaz mintzatuko gara, Jon. Egunak aurrera joan ala, ezagur, e, eh, ezgon, Ez egon kortasuna handituz joango da, goizean odeien artean eguzkia e, bizitan izango dugu eta termometroetan balioa atzeginak agertuko dira. Beroenak hogei gradura hurbilduko dira berriro, baina e, guerditik aurrera eguraldiak txarrera egingo du. Aizea, iparraldetik etorriko da, o, egoaldetik e, odeitza helduko da eta zaparradak botako ditu, arratzalde eta gauean trumoi ekaitzak ere jo dezake. Gainera temperatura eh, jaisten hasiko da. Eskerrik asko xabi eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrio zari irretiaren sintonian fmko eun puntu edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten puntu